Bir çox qardaşlarımız uzun müddətdir ki, bizdən xayiş edirlər. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin dövründən sonra meydana gələcək, Peyğəmbərlik iddiasında olacaq dəccallar barədə danışaq. Biz də qərara gəldik ki, azacıq da olsa bu məsələyə aydınlıq gətirək. Bu söhbəti Uca Allahın bu ayəsi ilə başlamaq istəyirəm. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur, Mə kənə Muhammedun əbə əhədin min ricalikum, və ləkin Rasulallah və xatəmən nəbiyyin. Muhammed aranızdakı kişilərdən heç birisinin atası deyildir. Lakin o, Allahın Rəsulu və Peyğəmbərlərin sonuncusudur. Ayədən aydın başa düşülür ki, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm 124 min Peyğəmbərin sonuncusudur və ondan sonra Peyğəmbər gəlməyəcək. Bu xüsusda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin də gözəl sözü var. Deyir ki, ümmətim arasında 30 yalancı dəccal meydana gələcək. Onlardan hər biri Allahın Peyğəmbəri olduğunu iddia edəcək. Halbuki, mən Peyğəmbərlərin sonuncusuyam və məndən sonra Peyğəmbər gəlməyəcək. Bu hədisi İmam Əhməd, Buxari, Muslim, Əbu Davud, Tirmizi, İbn Məcə və digərləri rahiməhumullah rəvayət etmişlər. Hədistə qəst edilən dəccalların bir qismi Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin peyğəmbərliyinin son illərində sonra da Abu Bakr radiyallahu anhunun xilafəti dövründə meydana çıxmışdır. Bunlar Yəməməli Museyləmə, Yəmənli Əsvədül Anəsi, Bənu Əsəd qəbiləsindən olan Tuleyhə ibn Xüveylid, Təmim qəbiləsindən olan Səccəh və daha sonralar Əhməd Mirzə Quləm Əl-Qadiyani kimi dəccallar da meydana gəlmişlər. Qiyamətə yaxın gələcək Məsih Dəccal da həmsinin bunlardan biridir. O da əvvəlcə Peyğəmbər olduğunu iddia edəcək E, getdikcə o qədər azğınlaşacaq ki, axırda Allah olduğunu iddia edəcək. Tarix boyu Allah subhanahu wa ta'ala bunlara zəfər, qələbə bəxş etməyib, təbliğatlarına bərəkət verməyib, heç verməyəcəkdir. Daim onları rüsva edir. Gəlin, bu yalancı dəccalların pis aqibətlərindən misal çəkək. Baxaq görək bunların başlarına nələr gəlib və nələr gələcək. Birincisi, Allah subhanahu wa ta'ala tarix boyu onları alçaldıb, alçaldır və alçaldacaq da. Heç müsəlmanlardan, kimsənin bu dəccallardan birinə rəhmət oxuduğuna rast gəlmisinizmi? İkincisi, tarix boyu sağlam əqidəli müsəlmanlar onları qəbul etməyib, etmir və etməyəcəkdir. Üçüncüsü, bu dəccallardan heç biri öz iddiasını ispat etmək üçün bir möcüzə gətirə bilməyib. Bilmir, heç bilməyəcəkdir. Çünki möcüzələr yalnız həqiqi peyğəmbərlərə verilir. Necə ki, uca Allah Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə Qur'anı nazil edib və onu qiyamətə də qoruyacağına söz verib qoruyur da. Bu özü bir möcüzədir. 15 əsr ərzində minlərlə kafir bu müqəddəs kitabı unutturmağa və ya təhrif etməyə cəhd göstərib. Lakin onların bütün cəhdləri boşa çıxıb. Çünki Allahın ucaltdığını heç kəs alçalda bilməz. Adlarını çəkdiyimiz dəccalları isə əksinə, süni şəkildə ucatmağa çalışıblar. Lakin Allah onları bütün səylərini boşa çıxarıb. 15 əsrdir ki, dünyanın hər yerində azan verildikcə, hər an Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin adı zikr edilir. Dünyanın bütün dillərində onun adı çəkilir və hər millət öz dilində ona salavat və salam gətirir. Ha belə, milyonlarla insan gündəlik olaraq istər vacib, istər nafilə namazlarını qıldıqda, hər namazda ona və onun ailəsinə Allahdan xeyir, bərəkət diləyirlər. Budur möcüzə. Allahın uzaqdığı kimsəni kim alçalda bilər? Peyğəmbərli iddiasında olmuş dəccalların pis aqibətindən biri də budur ki, heç ən yaxınları belə onlara inanmayıb. Sadəcə olaraq müəyyən maraqlara görə müvəqqəti olaraq bir yerdə olublar. Rəvayət edilir ki, bir gün yalançı Müseyləmə yolda dostu ilə rastlaşır və ona bu gecə mənə ayələr nazil olub deyir. Sonra da uydurduğu şeylərdən bir neçəsini ona oxuyur. Dostu da ona belə cavab verir. Ey Müseyləmə, axı sən bilirsən ki, mən sənin yalan danışdığını bilirəm. Diqqət edin, bunu öz dostu yalançı sayır. Lakin Muhammed sallallahu aleyhi və sələmin düşmənləri belə öz aralarında onun həqiqətən Peyğəmbər olduğunu təsdiqləyirdilər. Necə ki, Abu Cəhəl və onun iki dostu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin evinin yanına gəlir. Onun oxuduğu ayələri dinlədikdən sonra öz aralarında onun həqiqi Peyğəmbər olduğunu etiraf edirlər. Və necə ki, Herakl Əbu Sufyandan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin barəsində soruşduqdan sonra onun həqiqətən də Peyğəmbər olduğunu etiraf edir. Budur möcüzə. Allahın ucaltdığını heç kəs alçalda bilməz. Dəccalların növbəti pis aqibəti budur ki, Allah onları cəhənnəm oduna giriftar edəcək. Bu xüsusda Uca Allah Ən-Nisa surəsinin 115-ci ayəsində buyurur. Hər kim özünə doğru yol bəlli olduqdan sonra Peyğəmbərə qarşı çıxsa və möminlərin yolundan başqa bir yolla getsə, onu üst tutduğu yönəldər və cəhənnəmə vasil edərik. Ora nə pis dönüş yeridir. O dəccalların pis aqibətlərindən biri də budur ki, Allahın onlara qəzəbi tutmuş və şeytanı onlara yoldaş etmişdir. Bu xüsusda Uca Allah Əz-Zuxruf surəsinin 36, 37-ci və 38-ci ayələrində buyurur, Kim mərhəmətli Allahın zikrindən üz döndürərsə, biz şeytanı ona calayar və o da ona yoldaş olar. Əlbəttə ki, şeytanlar onları haq yoldan saptırar. Onlar isə özlərinin haq yolda olduqlarını güman edərlər. Nəhayət, o hüzurumuza gəldikdə şeytandan olan yoldaşına deyər, Kaş, mənimlə sənin aranda məşriqlə məğrib arasındakı uzaqlıq qədər məsafə olaydı, sən nə pis yoldaşmışsən. Söhbətimizin sonunda xüsusilə bir məsələyə toxunmaq istəyirik. Ola bilər ki, bu dövrdə və ya gələcəkdə Peyğəmbərli iddia edən kimsələrə rast gələsiz. Belə olduğu təqdirdə onlara sual verin. Deyin ki, Uca Allah Ali İmran surəsinin 31-ci ayəsində öz Peyğəmbərinə belə buyurur. Qul, in kuntum tuhibbunallaha fəttəbi'uni yuhbibkumullahu və yəğfir ləkum zunubakum. Allahu qafurur rahim. De, əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənim ardımca gəlin ki, Allah da sizi sevsin və günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır, rəhmlidir bu ayədə mən deyildikdə kim qəst edilir? Yəni, biz müsəlmanlar kimin ardınca getməliyik ki, Allah da bizi sevsin və günahlarımızı bağışlasın. Heç bir müsəlman cürət edib Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmdən başqasını deyə bilməz. Və əgər kimsə başqa birisinin Peyğəmbər olduğunu deyərsə, onda ona sual verin. Deyin, sənin Peyğəmbər qəbul etdiyin adam, yazıb oxumağı bacarırmı? Təbii ki, adam bəli deyəcək. Onda ona Əl-Ə'raf surəsinin 156-cı və 157-ci ayələrini oxuyursunuz. Bununla da bu batil fikrə son qoyursunuz. Həmin ayələrdə Uca Allah buyurur, Mən yalnız o kəslərə mərhəmət edəcəyim ki, onlar Allahdan qorxur, zəkat verir, ailərimizə iman gətirir və yanlarındakı Tövratda və İncildə haqqında yazılmış olduğunu gördükləri elçinin yazıb oxumaq bilməyən Peyğəmbərin ardınca gedirlər. Ayələrdən aydın başa düşülür ki, Allahın mərhəmətinə qovuşmaq istəyən hər kəs adı Tövratda və İncildə zikr olunmuş, yazıb oxumaq bilməyən Peyğəmbərin, yəni Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin ardınca getməlidir. Allahdan da istəyim budur ki, Allah subhanahu teala bizlərə son nəfəsimizə dək bu mühtərəm Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və sələmin yolunda sabit qədəm qalmağı və bu əqidə ilə bu dünyadan köçməyi, bu əqidədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yolunda olan sahabələrlə bir yerdə Allahın kölgəsi altında və Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin hovuzunun başında həşr olunmağı və nəhayət onlarla əl-ələ verib Firdos cənnətinə daxil olmağı nəsib eləsin.